Kumplament tal-jum it-tajb, sinjuri jena tu għaborċ nsemilkom laqakom għal-ġimma oħra ta' News Desk illum eh, miej fil-program il-deputat nazjonalista Dr. Carmelo Missubonici. Kan grazzi ħafna qed insab magħna nilqek bi pjaċir kbir fil-programm. Nilqa' magħna wkoll Rosemary Sakko li ser tgħidilna x'inhu mal-punti ewlen tal-aħbarijiet wara nibdew mill-ewwel bid-diskussjoni. Nistedinkom biex intom ukoll tkunu magħna fuq 212 301 biex intom ukoll tagħmlu l-kummenti tagħkom. Nsellimlek Rosemary. Nsellimlek Anton is-semmiegħa ta' Radio 101 fil-fatt waqt il-bulettin tas-sitta se nkunu qegħdin nitkellmu dwar ir-rata ta' persuni li jaħdmu f'Malta li telgħet għal kważi 58% b'żieda qawwija fil-parteċipazzjoni wkoll tan-nisa għal sena oħra l-Aġenzija tat-Teknoloġija tal-Informatika ta' Malta l-MITA flimkien mal-Ministeru għall-Infrastruttura, it-Trasport u l-Komunikazzjoni nidew l-Student Placement Programme għal kumpaniji li qed ifittxu ħaddiema matul is-sajf, storja esklussiva li l-boxer Scott Dixon ingħata l-libertà mill-ġdid dwar li numru ta' persuni jħallsulu l-pledge, il-Viċi Prim Ministru u Ministru tal-Affarijiet Barranin Tonio Borg jinsab fid-Danimarka għal taħdidiet dwar il-baġit li jmiss tal-Unjoni Ewropea u mix-xena internazzjonali l-partit ta' Francois Hollande kiseb l-akbar ammont ta' voti fl-elezzjonijiet parlamentari li saru fi tmiem il-ġimgħa fi Franza. Rosemary, grazzi ħafna lilek, niltaqgħu fis-sitta u nisimgħu dawn l-aħbarijiet interessanti f'aktar dettall. Sejrin inkunu qegħdin nisimgħu minn hawn u ftit ieħor dak li qal il-Prim Ministru fl-intervista li jien għamiltlu fuq Radio 101 il-bieraħ għal dawk li semgħuna fil-11 ta' filgħodu dwar il-vot ta' sfiduċja għal mozzjoni mresqa mill-Labour fir-rigward tal-Ministru dak iż-żmien, Carm Slobodic. Imma qabel immorru biex nisimgħu dik u nibdew niddiskutu fuq dan. Carm, kif int, wara ġimagħtejn issa li għaddejna minn dak id-dibattitu fil-Parlament kif tinsab? Mhux ħażin, fil-ħajja normali tiegħi. Il-ħsibijiet tiegħek wara li seħħ li seħħ fil-Parlament, fil-ġranet ta' wara riflessjonijiet li inti għamilt anke meta tqis ir-rispons li kien hemm mill-pubbliku? Le, rispons mill-pubbliku huwa qawwi ħafna, huwa rispons li huwa mill-qalb ġeneruża tal-Maltin li ovvjament urew ħafna solidarjetà miegħi u mal-familja tiegħi u urewha b'diversi modi, jiġifieri rċevejt kwantità kbira ta' messaġġi elettroniċi kif ukoll irċevejt ittri, kartolini id-dar, kull fejn immur barra insib diversi nies li jafu bija Di u kollha urew id-diżapprovazzjoni tagħhom għal dak li ġara fil-Parlament il-ġimgħa li ta' qabel. Jiġifieri naħseb li l-poplu ġenerali fehem fehem l-inġustizzja tas-sitwazzjoni u koll ta s-sapport sħiħ tiegħu lejja b'mod partikolari u allura ta' dan jien għandi nkun iktar milli grat lejn il-poplu Malti li qed jonorani b'dil-fiduċja, jonorani wkoll bil-mod kaloruż u sabiħ li bih jilqagħni, immur fejn immur. Kellek kuntatt mal-Partit Laburista wara li seħħ? Le, le, le, ma kelli ebda kuntatt ħlief mal-poplu in ġenerali. U rrid ngħid li l-poplu in ġenerali, sija nies li huma tal-partit tagħna kif ukoll ta' partit l-ieħor, kollha sabuni u kollha esprimew is-solidarjetà tagħhom miegħi. Ġifieri ma kienx hemm nies tal-partit tiegħi biss jew inkella nies li vvutaw lili biss, imma ħassejt li huwa sentiment li l-poplu kollu in ġenerali jħoss u mhux biss jħossu fis-sens xi ħadd iħossu fil-fond tal-kuxjenza tiegħu, però rajt ukoll il-qabża li wieħed jesprimiha wkoll bil-miktub. Ġifieri rċevejt numru ta' messaġġi mingħand nies li jgħiduli aħna m'aħniex mal-partit tiegħek b'mod ċar, però aħna ma naqblux ma' dan l-aġir, dan l-aġir huwa aġir għal kollox żbaljat u m'għandux ikun f'soċjetà demokratika. Kif għedt aktar kmieni lbieraħ fl-intervista li kelli mal-Prim Ministru Lawrence Gonzi tkellimna dwar dan ukoll, jiena staqsejtu isma' dak li jagħmel il-Partit Laburista fil-Parlament kif jinkwadra mal-interess nazzjonali u ma' dak li titlob is-serjetà fl-imġiba politika tal-partiti politiċi. Ħa nisimgħu l-analiżi parti minnha għaliex kienet intervent pjuttost twil, però parti mill-analiżi li għamel Prim Ministru ta' din is-sitwazzjoni ġimagħtejn wara, ġimgħa nofs wara dak li fil-verità seħħ. Llum il-fatti qegħdin hemmhekk u kulħadd jaf, l-opinjonisti, l-artikolisti, il-familji tagħna, min segwa, min min ipprova min għamel sforz biex jifhem, ħadd ma seta' jifhem x'kien l-iskop u x'setgħu jieħdu bħala vantaġġ il-Partit Laburista, il-Malta Labour Party, il-Malta Labour Party l-antik, il-Malta Labour Party illi xeħitna lura għaż-żminijiet ta' meta l-poter telgħalhom għal rashom, ta' meta kienu jittrattaw 'il kulħadd dubbien, ta' meta l-ħajja tal-bniedem għalihom ma kienet tiswa xejn, ta' meta għamlu ħilithom biex iżommu l-poter f'idejhom, ta' meta l-korp tal-pulizija fi żmienhom kien korp tal-pulizija li taħt idejh kienu jsiru d-delitti ġewwa d-depot tal-pulizija u dak id-delitt imbagħad kien jipprova jaħbuh, infakkar li ġod-depot tal-pulizija, kien inqatel Nardu Debono u mbagħad biex jippruvaw jaħbu u jgħattu dak id-delitt qabdu l-ġisem ta' Nardu Debono u tefgħuh ftit 'il bogħod ġewwa Ħal Qormi biex iwaħħlu f'ħaddieħor, infakkar li dawk kienu żminijiet meta sar il-frame up ta' Pietru Pawl Busuttil, infakkar li dawk kienu żminijiet meta inqatel Raymond Caruana, infakkar li dawk kienu żminijiet Meta aħna morna biex biex nesprimu l-opinjoni tagħna f'tal barrani u qlajna l-gass tad-dmugħ u l-pulizija kienu qegħdin ma' min kien qiegħed jispara fuqna għax aħna kellna konna irbaħna kawża tal-Qorti biex immorru nipprotestaw ġewwa t-triq tal-barrani biex ikollna mass meeting ġewwa Żejtun u l-pulizija ntefgħu mal-kriminali jisparaw fuqna. Dawn kollha żminijiet meta imexxu lill-pajjiż. Kien hemm in-nies li llum, illum, mhux għoxrin sena ilu, illum jippretendu li jerġgħu jingħataw il-fiduċja biex imexxu l-pajjiż. U jieħdu għalihom kemm jieħdu għalihom. Ħadu għalihom għax fil-Parlament il-ġimgħa li għaddiet jiena semmejt u għadt Anġlu Farrugia kien spettur tal-Pulizija fil-Korp tal-Pulizija u saqsejt int għandek tgħidli jekk intix kburi bil-Korp tal-Pulizija li kellek fi żmienek meta kont spettur tal-Pulizija. Ħadet għaliha Marie Louise Coleiro Preca, għax dak iż-żmien kienet Segretarja Ġenerali tal-Partit Laburista. Ħadet għaliha, għaliex? Għax għadtilha l-verità. Sewwa għadt fil-Parlament illi bit-Taljan jgħidu la verità offende, għaliex il-verità u l-fatti tant toffendihom, imma jien ngħidilhom toffendi mhux lilkom, il-verità toffendi lilna u toffendi lilna li min dak iż-żmien kien responsabbli hu għat-tmexxija fil-pajjiż. Ma ngħidx li kien kienu responsabbli huma għad-delitti li saru fil-pajjiż, imma kienu huma li kienu responsabbli għat-tmexxija tal-pajjiż u jekk hawn xi ħadd li tgħaddilu minn kurutur tal-moħħ u li għandu jirriżenja, żgur huma dawn in-nies, inkluż nies bħal Alex Sciberras Strigona, ma niddejjaqx insemmih għaliex kien Ministru tal-Affarijiet Barranin u mar jinnegozja ftehim sigriet ma' ma' gvern dittatur, ma' dittatur tan-Nord Korea, biex in-Nord Korea tagħti armamenti lill-Pulizija Maltija biex il-Pulizija Maltija tkun tista' twaqqaf lill-Maltin milli jipprotestaw kontra l-Gvern Soċjalista. Tgħidli qed issemmi affarijiet ta' 20, 25, 30 sena ilu, iva, għaliex l-istess nies li kienu responsabbli dak iż-żmien għadhom hemmhekk illum u llum qegħdin iduru fuq il-poplu tagħna u jgħidulu li jridu l-fiduċja tagħhom. Daw in-nies imdawrin ma' Joseph Muscat. Joseph Muscat imdawwar b'dawn in-nies kollha. U tibda tifhem imbagħad għaliex jittieħdu d-deċiżjonijiet li ttieħdu dan l-aħħar, il-mozzjoni kontra Carm Mifsud Bonnici. Bla ebda raġuni, bla ebda ġustifikazzjoni titressaq mozzjoni li tattakka l-persuna personali u tinduna li huma stess mhumiex konvinti u ma kinux komdi mill-argumenti li kienu qegħdin jagħmlu fil-Parlament. Fil-intervent li inti għamilt f'dan id-dibattitu, Karmi tijet fil-qorti xi ħadd ikun preżunt innoċenti sakemm jinstab ħati qed jiena qiegħed hawnhekk f'ċirkostanza eh, inversa kważi kważi illa li xien eh, qiegħed niġi preżentat bħala ħati u rrid nipprova nsib raġuni għalfejn għandi nkun ħati. Eh, Il-reazzjoni tiegħek Anka fil-vizavi dak li qal il-Prim Ministru. Le, le, iktar ġifiri dak li jina sostnejt hija di li approvajt namel taqbila bej il-proċess politiku fil-parlament u l-proċess legali. Il-proċess legali persuna tmur il-qorti huwa preżunt innoċenti u imħallef jiddiċidi wara li jisma' l-fatti jekk xi ħadd hux ħati jew le, però jien mort fil-parlament b'35 deputat diġà deċiżi li jivvutaw kontra tiegħi. Ġifieri Jingħad x'jingħad, tressqet liema prova tressqet ġol-Parlament, dawk il-35 kienu diġà deċiżi minn qabel kif ser jivvutaw u allura l-piena tiegħi, il-kundanna tiegħi kienet diġà deċiża mill-bidu nett, Antoine. Ħa nieħdu l-ewwel semmiegħa 21231 għal dawk li jixtiequ jagħmlu kuntatt magħna. Magħna fil-programm illum Karm Mifsud Bonniċ qegħdin nitkellmu issa dwar dwar il-postiċipu. Mhux hekk mill-vot ta' sfiduċja li kien hemm fil-Parlament il-ġimgħa. Il-ġimgħa ta' qabel smajna dak li kellu xi jgħid, il-Prim Ministru smajna wkoll l-ewwel reazzjonijiet fin news desk ta' Karm Mifsud Bonnici. Ħa nieħdu l-ewwel interventi. Hello! Hello jidinna. Walof nhar it-tajjeb l-ewwel xogħol. Nsellmulek. Minn qalbi jiena Terry minn Bol Mladot. Ħa ngħidlek l-ewwel xogħol nixtieq minn qalbi Dottor Karm Mifsud Bonnici. Ngħidlu proset għall-ħidma s-sħiħa li għamel dawn l-aħħar erba' snin u nofs. Kulħadd jaf kemm ħadem kalm, kulħadd jaf il-semmi tal-gross kemm jaħdmu għall-pajjiż, mhux għall-partit! Jiena Doctor Kalm, jekk tmur tgħidlu Dott. Ejjejni, mhux se jħodlok flus, miegħu ġuda l-flus biex jidilli. Doctor Kalm kulħadd jaf x'bniedem hu. Imma l-għira ġabitu fi ġabitu, imma iktar issaħħaħ Dott. Il-ball mliż u t-tieni distrett taf dort biżżejjed mhux qed infaħħrek għax kienet hemm warajk. Jiddispjaċihom nies kbar f'Loboristi li kien hemm quddiemek dort li votaw kontrik. Bi bi żball li votaw kontrik dort. Minn qalbi qed ngħidlek tkellmu kien hemm biċċiet minn tal-Lejba tkellmu miegħi anke s-seba' mort hemm fuq tgħidlek min hu. Jiddispjaċih li vota kontrik dort għax lilek iħobbok imma kellu jagħmilha bħal-leader tagħhom għax aħna mhux bħalhom. Aħna ma nagħmlu sarima ma' ħadd għar huma. Bil-fors li tivvutaw iva row le ma' Dottor Joseph Muscat imma Dottor Aw dawk Dott taqtax qalbek. Le mhux se naqtagħha. Agħmel kuraġġ iktar ma jagħmlulek hekk Dott iktar tissaħħaħ aħna warajk Dott u proset ta' kollox u proset lil kulħadd. Grazzi grazzi grazzi. Grazzi lilek ħa nieħdu aktar semmiegħa. Hello. Insellimlek Antoine Dominic Vella mill-Imtarħa. Insellimlek insellimlek. Nilqgħu l-messaġġ tal-ħolqa tkun ta' solidarjetà lejn Dottor Carmen. Jiena dal dar-raġel qatt ma kellimtu f'ħajti, jiġifieri m'iniex qed inċempel għax xi darba ħabbatlu l-bieb. Imma meta ssegwi x-xena politika, ijwa, dan ir-raġel kien is-sagrifiċċju, il-ħaruf tas-sagrifiċċju. U li jinkwetani huwa li nittama li ħadd ma jgħaddi. Il għaliex? Il għaliex jekk tara l-qorti, l-istess qorti li ħadem għalih Dottor Karm, is-suppost issir ġustizzja. U għalija fil-Parlament Malti, ma niddejaqx ngħid, Li d-darba ma tagħtix ġustizzja. Bħal ma qed jgħid hu, kien hemm nies li kienu ssettjat, aġenda ssettjata, u jiena d-domanda tiegħi hija din hawn. Il-poplu Malti, illum li Dottor Carr m'għadux il-Ministru, u hemm il-Prim Ministru qed jassumi r-responsabilità tal-istess Ministeru li kien. X'ħa? Li toqgħod iġġibli fuq xandir ċertu affarijiet li forsi il-Ministru ma ħax deċiżjonijiet? Nafu s-Super One x'ġab ftit ilu fuq l-Imħabba Għawdex. Issa jekk se ġġib ġustizzja jew le. Ma, per jien li jinkwetani huwa dan huwa, il-politika li jinkwetani huwa dan, il-politika għandna nirreġġuha b'dan il-mod li Ministru ma jieħux azzjoni għax tliet karozzi m'għaddewx mill-VRT, għaliex insteraq generator, għaliex il-Ministru ma ħax ċertu deċiżjonijiet. Ma naħsibx jiena li li għandha ssir ġustizzja ma' Ministru u min hu. Illum kien hemm il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern, għada fil-Partit Għada ħajkun hemm Gvern Laburista u u jsir xi ħaġa simili. Jiena naħseb li Ministru għandu jsir ġustizzja jew inġustizzja, jew jgħaddi b'dan il-mod, jekk xi darba qatt kien inġust, jekk qatt xi darba kien korrott, jekk qatt xi darba ma kienx leali lejn ir-Repubblika ta' Malta, jekk xi darba qatt nefaq il-flus bl-addoċċ. Jien dan li kissibni f'dan raġel. U min jgħaddi minn dan it-terrur, għalija tal-biża'. U għalhekk qed ngħid, kull darba li tkellmu dawk in-nies, Inkluż min-naħa tagħna, nirreferi għal Franco Debono. Le, mhux personalment. Le, kien hemm attakki personali, jiddispjaċini. U jiena nħossha li dan ir-raġel huwa ta' eżempju għall-partit tagħna, is-servizz li dejjem li l-Mexxej ta' qabel Dottor Gonzi kien dejjem jgħid li kull politiku għandu jkun ta' servizz, jiena naħseb li Dottor Karm ħa jibqa' msemmi għas-servizz u l-lealtà li ta lejn il-partit. u lejn il-poplu Malti kollu. Nsellimlek Dr. Kemp. Grazzi ħafna lilek ta' telefonata tiegħek tu għantu 301 se nieħdu aktar interventi iżjed tard diħlin ukoll xi SMS fuq 5061311 dafu li tistgħu tagħmlu wkoll kuntatt magħna permezz tal-Facebook. Eh, Karmiti ma bdejx il-bieraħ ma bdejx ġimgħatejn ilu fil-politika kontrarju għal għalina żgħażagħ li għandna nibdew naħdmu f'dan il-qasam eh, inti ilek involut però fatt tal-ħajja li l-ħajja hija vjaġġ ta' lezzjonijiet ta' talimiet waħda wara l-oħra. Dan l-episodju xalmek dwar il-politika. Laqatni l-fatt li finqas minn jumejn wara l-vot inti tkellimt pubblikament u għedt li inti beħsibek tibqa' involut eh, fil-politika anka bħala kandidat għal darbohra Jien nemmen fil-politika tajba Antwan u nemmen li biex tagħmel il-politika tajba trid tiġġieled għaliha. Issa trid tiġġieled għaliha billi iktar persuni jingħaqdu magħna biex jagħmlu l-ġlieda t-tajba. Dan m'għadux iktar iż-żmien li wieħed jgħid isma' hemm politiku waħdu u da waħdu se jirnexxielu jagħmel il-politika t-tajba fil-pajjiż. Għandu bżonn warajh diversi nies oħrajn li lesti bħal dan is-Sur Vella illi ġentilment kien ġeneruż li ċempel fuq dal-istazzjon biex jagħti xhieda tal-affarijiet u jgħid isma' jien għadni nemmen fil-politika t-tajba u jiena nistmerr il-politika l-ħażina u dan hu illi aħna rridu nikkumbattu m'għandux ikun illi xi politiku ieħor warajja u jiena hekk tkellimt fil-Parlament jiena tkellimt b'mod isma' nittama li dal-eżempju ma jerġax qatt jiġi repetut għax huwa l-iktar eżempju ikrah li stajna nibagħtu lill-poplu Malti ta' kif għandha ssir il-politika f'pajjiżna. Jiġifieri Das-Sinjur semma dawn id-diversi suppost raġunijiet li tressqu fil-konfront tiegħi. Ir-raġunijiet kienu raġunijiet mill-iktar pwerili u kulħjadd jaf li kienu mill-iktar pwerili. Issa ovvjament, billi hawn għagħ kbir fil-poplu, żgur mhux forsi illi fil-jiem li ġejjin issir kampanja biex tipprova tkabbar dawn it-tikkiet illi tressqu fil-Parlament. U jiena għedt, Antoine, li ma ddejaqt xejn li kelli dibattitu parlamentari ta' 27 siegħa. Dad-dibattitu parlamentari ta' 27 siegħa kien skrutinju mill-iktar kbir, skrutinju mill-iktar qawwi. Sal-inqas dettall tal-ħidma. Minn x'kien jonqos illi jaraw fl-affarijiet ta' kif mexxejt dak u waslu għal konklużjonijiet verament mill-iktar żgħar u li ma għandhom ebda piż u li f'ebda demokrazija ma b'xi mod jistgħu jiġġustifikaw illi wieħed jgħaddi vot ta' sfiduċja fil-Parlament f'Ministru. Ovvjament, Dak kollu li nġieb kien sempliċement skuża għal dak li kien diġà prestabbilit, predeterminat, dak li kienu diġà iddeċidew illi jagħmlu illi jivvutaw kontra kontra tiegħi. Però l-politika tibqa' forza tar-raġuni, tibqa' forza ta' sewwa, tibqa' waħda illi ġġib diversi persuni ta' rieda tajba biex jibdlu l-affarijiet. U rridu nifhmu wkoll illi x-xenarju politiku llum jitlob iktar nies illi lesti li jagħtu xhieda. Il-politika tal-Machiavelli, il-politika tal-poter, twasslek f'dawn is-sitwazzjonijiet. Aħna ngħidu l-politika tal-kilba tal-poter. Il-politika li fiha tħares lejn il-poter mingħajr ebda prinċipju etiku ta' xejn, mingħajr ebda forma ta' influwenza ta' prinċipju nisrani fiha, dan li ġġib. Dan huwa l-konsegwenza tal-affarijiet u turi bl-iktar mod bla sens u stajt nara bl-iktar mod bla sens anki li fil-naħħa tal-Partit Laburista kien hemm numru ta' deputati illi ma ridux jieħdu sehem fid-dibattitu u anzi kienu kontra li l-Partit Laburista imexxi 'l quddiem din il-mozzjoni u kien hemm mumenti meta membru parlamentari Tan-naħa l-oħra tkellem b'mod ċar fuq x'qed jiġri u x'mhux qed jiġri fil-Parlament u nirringrazzjah tal-mod miftuħ u apert illi bih resaq għalija. Però, dan ma jfissirx illi waqgħet id-dinja. Da jmiss ma jfissirx illi il-politika t-tajba ma tistax issir. Inti għedt li inti għadek impenjat. Għadni impenjat għax jiena nemmen fil-politika t-tajba. Jien għandi l-kuraġġ nimxi 'l quddiem u nista' nersaq quddiem il-poplu kollu hu min hu u fejn hu għax għamilt il-politika t-tajba. Jiena kelli mhux biss ir-responsabbiltà ta' delegat tal-partit, kont membru parlamentari tal-partit, segretarju parlamentari u ministru. U m'għandi xejn xi ħammarli r-rekord tiegħi, jiena ma ċċappastx, jiena m'għamiltx xi ħmerija, jiena anzi bqajt għaddej bl-onestà, bl-irġulija li nagħmel il-ġid lill-poplu Malti. Għamiltu kemm flaħt mis-saħħa illi l-Bambin tani biex inkun nista' nmexxi l-affarijiet 'il quddiem, però dan ma jaqtagħlix qalbi. Għal ars naqta' qalbi, jiena naf id-diffikultajiet li hemm biex tagħmel il-politika t-tajba, speċjalment f'dan ix-xenarju politiku mhux biss Malti imma Ewropew sħiħ. Il-bżonn ta' riaffermazzjoni ta' ideat politiċi, ideat politiċi li huma vera ta' sustanza, issa huwa l-mument ferm iktar minn qabel. U hemm bżonn li kulħadd jirrealizza, hemm bżonn li kulħadd jirrealizza, li l-politika li ssir sempliċement bil-media, li l-politika li ssir sempliċement bl-immaġini sabiħa, bil-mod populista, hija kkundannata biex tasal għal dawn it-tip ta' ħmerijiet. U dawn huma t-tip ta' ħmerijiet illi jaslu minn persuni li m'għandhomx background politiku, kulm'għandhom biss ħaġa waħda li jkollhom il-poter f'idejhom. Allura jiena, li jiena bniedem li nipprova inkun ta' xhieda fil-politika t-tajba, li nkun persuna li tagħti eżempju ta' kif għandek tmexxi 'l quddiem l-affarijiet f'pajjiżna, kif għandek tamministra dal-mostru għax il-poter huwa mostru. Jekk ma toqgħodx attent il-poter jegħlbek u jaħkmek. Isaħħrek u jaħkmek. U tibda tagħmel il-ħmerijiet, tibda tagħmel azzjonijiet ħżiena lill-proxxmu u 'l ħaddieħor f'isem il-politika. Dak jien m'għamiltux. Batejt għalih, m'għandix indiema li batejt għalih, li kieku kien possibbli ma kontx ngħaddi minnu dal-kalvarju, li kieku kien possibbli ma kontx nitlaħħa din it-telgħa tad-diffikultà li nsib lili nnifsi Ministru b'nies 35 persuna jivvota kontra tiegħi fil-Parlament għal ebda raġuni ta' xejn. Li kieku stajt ma kontx ngħaddi minnha però ħassejt illi qed nagħti xhieda għall-politika t-tajba f'pajjiżi u ngħid li n-nies jagħmlu kuraġġ ma jaqtgħux qalbhom għad hemm demm tajjeb fil-Partit Nazzjonalista illi minnu joħroġ il-ġid illi aħna nistgħu nagħmlu politika t-tajba għal quddiem. Antoine, inti iktar 'il quddiem tista' tkun wieħed min-nies li tkun qed tirrappreżenta l-Partit Nazzjonalista jekk il-poplu jiddeċiedi. Jekk il-poplu jiddeċiedi li inti tkun persuna ta' sustanza hekk jagħmel, il-poplu. Il-poplu ma jivvota għal nies ta' sustanza, il-poplu jipprova jagħżel nies li huma tal-affari tagħhom fil-politika. U ngħidlek li b'din l-esperjenza politika li għaddejna minnha, il-poplu iktar minn qatt qabel f'elezzjoni li ġejja ħajkun iktar attent fuq kif jivvota u għal min jivvota. Ħa nieħdu aktar telefonati nitlob lil kull minn hemm fuq il-linja japprezza li llum hemm numru kbir ta' nies li jidħlu fil-programm. Nitlobkom biex tkunu fil-qosor. Jekk intom ovvjament ma jirnexilkomx titlu bit-telefon tistgħu twaslu ksibijiet tagħkom fuq 5061 3101 jew inkella studio at radio101.com. Hello. Hello, idinna. Doktor Misud Bonnici huwa vittma tal-libeda u tal-vendikazzjoni. Issa bħallum ġimma se jkollna l-istess ħaġa fuq Kakija Karwana. L-għonet nishtiq vera nuri l-speċi tijaj li ġralu ġralu l-Ministru Franz Bonnici. Biss, naħseb li kienem nuqqasijiet minn Ministru fejn seta jkunem iktar attenzjoni. Naħseb li waħda minnhom huwa li ma naħsibx li l-Ministru kien jaf sow x'qed jiġri fil-Korp tal-Pulizija. Pereżempju, jaf li fil-korp il-policies tal-gvern mhux kollha kienu jkunu osservati. Jaf l-Ministru li kien hemm ħafna affarijiet li anka memos tal-OPM ma kinux jiġu ċirkulati fil-korp. Hemm min fil-korp li ma kienx qed jieħu dak li jistħoqqlu. Il-Ministru pprova jagħmel ċarezza fuq dawn l-affarijiet. Hello. Hello. Hello, għidinna. Eh, Nazzjonalist minn Bormla. Għidinna. Eh, jina, jina nishtiq, eh, fil-verità, nejt proset l-Dr. Karm, għal-fat u għal-mod kif u meċa dejjem ta' raġel fil-karriera politika tiegħu. Għaliex kena bżonn li Malta ikonna politikanti b'sinsa ta' dar u b'vibra bħal Dr. Karm. Jiena konvint li il-nazzjonalisti veri jirrealizzaw u għarfu min hu verament Nazzjonalista veru. Għaliex persważ illi min mexxa l-kampanja fil-konfront tiegħu, min mexxa l-kampanja jiena ngħidilha bla sens, eventwalment il-poplu Malti se jtih risposta. U konvint ukoll illi min ibbekkjah, Naħseb illi qiegħed ipoġġi s-sissien u l-bażi tiegħu, karriera tiegħu, ħa ngħidu hekk, nitkellem nirreferi għall-Partit Laburista, fuq pedamenti tar-ramel aktar milli fuq pedamenti sodi, għaliex il-pajjiż m'għandux bżonn clichés ta' nies li jpinġu l-affarijiet skont id-daqqa ż-żifna, imma għandu bżonn politikanti li jitkellmu fil-verità, jitkellmu bil-mod reali u jekk hemm problema, tiffaċċjaha, mhux b'oġġett ta' sitt tapit. U jiena konvint illi kemm il-Partit Laburista u anke dawk kollha li jibbekkjaw lill-Partit Laburista biex Dottor Karm ma baqax Ministru, fl-aħħar mill-aħħar il-verità ħa ddur fuqu u se tagħtih dak li verament jistħoqqlu. Grazzi, grazzi ħafna lilek, ħa nieħdu aktar telefonati. Hello. Hello. Yes, dinna. Jiena jiffollow jgħid il-debate xogħolna. U tiskanta kif joħorġu b'dak il-ħmerijiet kollha. Proset Dottor Karm Ħriġ ta' raġel u għandu raġun jagħmlu poster isott widnih il-Prim Ministru għax ħlief ħmerijiet hu mhix jagħmlu u min jaf ir-razza tagħkom jiena ma niġix minn dik in-naħa għax jiena niġi min-naħa tal-Belt min jaf il-President l-ex President li kellna jaf kemm intom razza ġentlomi titlobhom u jagħmlu jiftħulek qalbhom Grazzi Dottor Khan taż-żmien li għamilt bħala bħala Ministru tal-Ġustizzja. Grazzi hawn ħa nieħdu aktar semmiegħa. Hello. Hello. Hello jgħidilna. Insellem lilek Antoine u 'l dak il-ħabib tiegħi allavolja qatt ma ltqajt miegħu, Dottor Mistud Bonnici. Kull ma nafu jien Dottor Mistud Bonnici nieżel minn Saint Joe Street ma' ħuh għand Florida jixxi l-kotba wara l-Qorti. Issa, Doctor Mistud Bonnici huwa vittma ta' tjubija, għax familja bħal Mifsud Bonnici ftit issib hawn Malta. Nawguralek u di dil-biċċa xogħol Doctor Mifsud Bonnici ġid għamlitlek ġid u tagħti l-kuraġġ Lilna kollha Nazzjonalisti. Dana ma sabux bħal bniedem minn tagħhom li jagħti daqqa ta' siġġu meta ma jaqbilx. Dana sabu bniedem tal-affarijiet tiegħu qaddis. Insellmilkom. Nirringrazzjaw lilek, ħa nieħdu żewġ telefonati oħrajn ta' f'dal bench ħalli jkollna ċans nerġgħu nitkellmu ftit mal-Ministru mbagħad nieħdu aktar semmiegħa. Hello. L-ewwel nett nixtieq ningrazzja tal-Ministru ġenwin Għax kien kemm qalbu tajba, bla skemm jgħin il-Borniżi, jgħin lil kulħadd, dan Ministru veru kien jgħin kulħadd. Nixtieqlu jerġa' jidħol Ministru għax ma ħaqqu xejn. Itih il-bambini, itih is-saħħa lill-familja kollha għax dejjem timna għajnuna minnu. Ningrazzjah veru mill-qalb għax jgħin jgħin lil kulħadd dan. Itih is-saħħa lill-bambini, itih is-saħħa u għomor twil ġifieri. Għax dejjem kien l-għajnuna minnu, meta kellna bżonnu, mhux il-Bonniżi, il-Bonniżi ġifieri l-Kottonera ġifieri dejjem sabet għajnuna minnu. Anka żejtun jħobbuh u għandhom ir-raġun, jħobbuh aħna bil-poplu Malti kollu da, għax raġen Dottor Karo, nafu xulxin biżżejjed ħdimna flimkien tliet snin fil-passat. Ekku. Minix ħana minn eh, xi lezzjoni morali, però meta trabbit fil-mużew jien meta kont tifel, dan il-prinċipju morali li bqajt inżommu. L-azzjoni, f'dak każ azzjoni ħażina, ta' min jagħmilha mhux ta' min jirċiviha. Inti rċevejt lezzjoni ħażina ma jfissirx li inti l-ħażin. Il-ħażin huwa dak li jagħmel lezzjoni. Nirringrazzjakom. Grazzi, grazzi ħafna lilek tat-telefonata tiegħek. Karm, ir-reazzjoni għal dawn il-qardan semmi issa ħafna mis-semmija kienu l-kommenti li wieħed jistenna forsi f'ċertu ċirkustanzi u ftit li xejn jkun hemm x'wieħed jgħid, però ejja nħarsu ftit anke lejn ix-xogħol li sar. Jiġifieri kien hemm xogħol kbir li sar fil-qasam tal-immigrazzjoni, tal-ġustizzja riparatriċi li naf kemm inti għamilt xogħol anke f'dan il-qasam u anke allura ir-riformi fil-qorti u anke fil-korp tal-pulizija kien hemm ċertu sens anke ta' investiment. Ekku, ekku, le, jina ħad pjaċir nisma diversi persuni li ċemplu ovvjament eh, dawk li għamlu li kuraċċu faħruni nirringrazzjom. Jien xtaqt nagħmel punt importanti għalija Antoine. Fil-politika tista' tagħmel u tista' tieħu linji varji u diversi. Tista' tkun il-politiku li tagħmel l-azzjonijiet il-ħżiena. Tista' tkun il-politiku li jekk xi ħadd jagħmillek azzjoni tpattijielu billi tagħmel azzjoni oħra iktar iktar ħarxa jew iktar iebsa minn ħaddieħor. Kulħadd kapaċi jagħmilha di, da huwa parti mill-istint uman u ċerti drabi persuna tiġi traxxinata iktar malajr biex tagħmel azzjoni ħażina milli biex iżżomm lilha nnifisha milli tagħmilha. Però x'differenza hemm bejn il-politiċi illi qegħdin ġo dal-partit illi jissejjaħ Partit Demokratiku Kristjan u partit ieħor? Jiena ngħid id-differenza qiegħda propju f'dan l-eżerċizzju illi wieħed għal dak li jingħata bħala azzjoni ħażina ma jpattix b'azzjoni ħażina lura, imma jieħu ħsieb li jibqa' jagħmel is-sewwa minkejja d-diffikultajiet kollha li huwa jista' jiltaqa' magħhom. It-tieni ħaġa, is-sinjura għandha raġun li ċemplet l-ewwel waħda dwar is-Sur Richard Cachia Caruana. Sur Richard Cachia Caruana ma ħaqqux lanqas illi ssir mozzjoni fil-Parlament kontra tiegħu. L-ewwel ħaġa, Hija mill-iktar irregolari u żbaljata li xi ħadd li mhux membru parlamentari jsib lilu nnifsu f'sitwazzjoni fejn irid jiddefendi ruħu fil-parlament meta hu mhux membru parlamentari. Diġà l-membru parlamentari għandu vantaġġi kbar illi fil-parlament jista' jitkellem kif irid, għandu l-privileġġ parlamentari, jgħajjar lil min jrid, jitkellem b'mod dispreġġattiv fuq ħaddieħor u ħaddieħor għandu d-diffikultà biex ikun jista' jwieġeb għal dak li jkun qiegħed jgħid Membru Parlamentari li għandu l-attenzjoni nazzjonali mill-ewwel. It-tieni ħaġa, m'hemm ebda bażi ta' xejn biex inti tkun tista' tressaq din il-mozzjoni u allura naqbel magħha din is-sinjura. Kien hemm xi ħadd ukoll li qal li hemm xi forma ta' sustanza għax fil-Korp tal-Pulizija ma kinux jitressqu xi memos. Jiena bir-rispett kollu ma nafx biha di, però ħasslikieku Fuq di hija biżżejjed biex tagħti s-sustanza biex inti tkun tista' tibbaża mozzjoni ta' sfiduċja f'Ministru, jiġifieri għax xi memos illi suppost qegħdin joħorġu u mhumiex qegħdin jiġu ċirkolati hija bażi biżżejjed biex inti tiġġustifika azzjoni bħal di. Jiena naqbel ma' diversi kelliema oħra illi tkellmu wara fis-sens illi Aħna għandna nibqgħu nitkellmu bir-realtà, għandna nibqgħu nitkellmu bil-verità, għandna nibqgħu nressqu l-affarijiet 'il quddiem lill-poplu u naħseb illi minn dan minn din l-esperjenza naħseb il-poplu fehem illi il-Partit Nazzjonalista għad għandu fi ħdanu nies li huma tal-affari tagħhom anki mid-diskorsi parlamentari li smajna nies illi jħarsu lejn is-sustanza tal-affarijiet li jħarsu lejn is-sens tal-affarijiet, li jħarsu lejn il-valuri, il-valuri tal-onestà, il-valuri tal-verità, u li mhumiex lesti li jagħmlu l-ħmerijiet, mentri fuq il-Partit Laburista hemm u kien hemm kwantità kbira ta' nies illi kienu lesti illi jwarrbu min-nofs il-kuxjenza tagħhom u jivvutaw fuq dil-mozzjoni anki jekk jafu li mhijiex parti mill-verità, anki jekk huma stess mhumiex konvinti għax suppost illi huma ħa jieħdu xi gwadann politiku minnha. Dwar dak wieħed ukoll jista' jiddiskuti xi gwadann politiku seta' ttieħed minn dak illi seħħ, però ħa nieħdu issa iżjed telefonati. Lin-nies li qed jibgħatulna l-SMSs Nirringrazzjahom ukoll kif tistgħu tinnutaw dak li qegħdin tosservaw intom qiegħed ukoll jiġi trattata kif tiżvolġi diskussjoni ta' bejnietna, interessanti fil-fatt wieħed mill-SMS li rċivejna, propju fil-punt li daħlet it-telefonata ta' Mike Sejkel, xaħat semma li Mike Sejkel l-attart Kingswell u jara similarità bejn il-mod kif aġixxa l-Partit Laburista. Hawnhekk u ma' dawn in-nies għax dawn eh, propju ma qablux miegħu kemm huma. Jien naħseb il-mozzjoni għamlet ħafna ħsara lill-Partit Laburista u jekk ma noqgħdux attenti tagħmel ħsara wkoll il-politika inġenerali f'pajjiżna. Fil-fatt dak b'hekk dak ukoll il-kuntest li fih għamiltlek il-mistoqsija Iva. ta' kif tħares lejn il-politika aktar kmieni wkoll f'dan il-programm. Ħa nieħdu aktar semmiegħa. Hello! Hello! Hello! Għidilna, għidilna ħabib. Eh, Nixtieq nirringrazzja Dr. Karm Stud Bonnici għax huwa wieħed minn dawk in-nies li dak li tisimgħu jgħid u dak li jikteb fil-verità jwet U hija diffiċli ħafna, speċjalment fid-dinja tal-lum, li jkollok xi ħadd li dak li jgħid jagħmel u dak li jagħmel jgħidu. Allura ta' dan nixtieq nirringrazzjah. It-tieni ħaġa li fl-aħħar iż-żejt tela' f'wiċċ l-ilma. Ilbieraħ qrajt artiklu ta' Father Joe fit-Times u kien hemm dak il-kumment li qal Franco Debono lil Dottor Mifsud Bonnici meta qallu talli qagħad ipparla mal-Prim Imħallef. Ovvjament, Alla ħares li nimxu b'dak tip ta' nies. Inti qiegħed fil-politika biex isservi mhux biex iġġib. il-vendetti jew l-affarijiet tiegħek personali. Ħaġa oħra, jekk qed noqogħdu nitkellmu fuq in-nuqqasijiet, jien qatt ma ħdimt mal-Gvern dejjem ħdimt fil-privat, imma nuqqasijiet għandi jien u għandu kulħadd. L-importanti mhux li jkollok nuqqas jew le, jekk tagħmel nuqqas titgħallem minnu. U jekk noqogħdu nitkellmu fuq in-nuqqasijiet, naħseb anki l-Oppożizzjoni għandha nuqqasijiet għax hi suppost tkun Gvern alternattiv u mhux qed tkun Gvern alternattiv. Għal dik il-loġika nagħmlu mozzjoni kontra l-Oppożizzjoni wkoll. Dak kollox. Grazzi lilek tat-telefonata tiegħek, ħa nieħdu aktar telefonati. Hello. Hello, insellem lilek u lil Karm. Għidilna nsellmulek ħabib. Karm, grazzi tal-ġenerożità tiegħek, tal-onestà tiegħek u tas-serjetà tiegħek. Il-Partit Nazzjonalista dejjem kellu nies bħalek, bħal missierek, bħan-nannu tiegħek u bħal ħafna. Jista' jkollok ftit li jagħmlu ħafna ħsara għaliex ma jkunux tal-prinċipji, għaliex laqqas ikunu tal-valuri, u l-Partit Nazzjonalista huwa meħtieġ li anke f'dal-mument tal-għażla tal-kandidati joqgħod attent ħafna. Il-partit tagħna dejjem kien partit mibni fuq in-nies serji. Qatt ma kellna nies li taw Fama ħażina lil partit, mhux m'hemmx bid-difetti, naturalment dak dejjem, imma l-għażla għandha tkun fid-direzzjoni t-tajba, għax in-nies tagħna weġġgħu b'dak li sofrejt inti, għax in-nies tagħna ma jaħsbuhiex bħal ftit. Għandna nies, bħalma hemm f'kullu mkien, jiġu fil-partit għall-interessi personali tagħhom, biex ikissru n-nies, biex ikissru il-kumitati. Dawn l-affarijiet ġraw. Imma l-Partit Nazzjonalista huwa il-partit ta' kulħadd iżda mhux għal kulħadd. Grazzi ħafna. Grazzi lilek tat-telefonata, ħa nieħdu iktar semmiegħa. Hello. Hello Antoine. Nsellimlek. Antoine insellim lilek u l-Onorevoli Ministru. Sorry, skużani. Kan, kan. Ma jimpurtax, għidilna. Skużawni ta. Jiena nirringrazzjak ħafna tas-servizz kbir li ta lil Malta, l-Walidi, ta' kemm dan Ministru. Nirringrazzjah ħafna tas-servizz kbir li qed jagħti lill-partit, mhux hu biss imma anke r-razza tiegħu. Orajt, aħna qrajna ħafna fuq ir-razza tiegħu, kemm għamlet ġid, mhux mhux lill-partit biss imma lill-pajjiż in ġenerali. Nammirah ħafna għall-onestà tiegħu, kemm hu bniedem kapaċissimu anke fil-pinna tiegħu li joqgħod attent li ma jweġġa' lil ħadd. Jiena nibqa' ngħid illi kull min ċappas idejh, Mal-każ tiegħek, żgur u mhux forsi, illum il-ġurnata dan il-każ se tibqa' se jibqa' bil-kuxjenza tniggżu. Jiena ħaġa ngħid, illi lin-nies tal-Kottonera kellu jkun il-Partit Laburista bl-aktar mod viljak iweġġagħhom lil dawn in-nies. Dawn huma nies sensittivi ħafna. Alfred Sant marrilhom hemmhekk u għajjar lil Mintoff traditur. U issa sa fejn naf jiena qatt ma naf li ġiet irtirata lanqas minn Joseph Muscat dik il-kelma. U issa kellhom iweġġgħu lil tal-gross. L-istess Partit Laburista kellu kellu kellhom il-ħila iweġġgħu lil tal-gross ukoll li dawn in-nies Jiena nawguralek, Onorevoli. Grazzi. U nassigurak illi din lilek iktar se tqawwik. Grazzi. Iktar se toħroġ b'saħħtek lilek u lill-Partit Nazzjonalista. Nsellimlek. Okej, grazzi lilek tat-telefonata tiegħek. Ħa nieħdu iktar semmijiet 2230101 magħna fil-programm illum Carm Mifsud Bonnici. Dan huwa Newsdesk miegħi Antoine Borg għandna flimkien sal-ħin tas-sitta. Fuq 506130101 qegħdin tibgħatulna l-SMSs. Nassigurakom li dak kollu li intom qegħdin tibgħatu ser inkun qiegħed ukoll Ngħaddih anke personalment lil Carmel Sue Bonnici li wkoll ikun jista' jara l-ħsibijiet li intom qegħdin twasslulna. Hello! Hello, isma', kelli accident ta' skiema jien. Id-dendral. In-number plate tal-karozza number seven. La resquh il-pulizija, la resquh il-qorti fuq it-tendal u għadni ma tħallax bix-xarab anki l-ġdid kont bil-krakkijiet l-oranġo. Ta' x'taħwidhu, l-pulizija jgħattulu, jgħattulu, ma resquhx il-qorti għax jafu min hu hu. Jekk tħalli li n-numru nkunu nistgħu narawhielek. Ok. Kelli każi u ġejt l-uffiċċju tiegħek biex ninqeda u ma qdejtx miegħek, ma qdejt sewwa. Kelli mmur għand avukat ieħor. Alright, grazzi lilek, ħallejtilna n-numru tat-telefon, aħjar minn hekk ma nistgħux ngħidulek wara l-programm isir il-kuntatt u wieħed jara wkoll kif jista' jindirizza dak li inti qiegħed titkellem dwaru. Ħa nieħdu aktar semmiegħa. Hello! Hello, nsellem lill-Onorevoli Carm u lilek u lis-semmiegħa. Kumment tiegħi qasir. Xi ħaġa li, Il-Carm nafu personalment, jiġifieri nindirizzah bħala ħabib antik, jiġifieri waħda mill-affarijiet li jiddispjaċini anke għall-fatt li ġara fis-sitwazzjoni ta' Carm, xi ħaġa li sfortunatament tirrepeti ruħha ma' individwi fuq livelli differenti u Carm jaf min jien, jaf ukoll ir-realtà li bħal daż-żmien sentej eżatt għaddejna minnha min-naħa tagħna, jiġifieri u qed isservi importanti ta' xogħofa lil kulħadd. Illi din hija attitudni, hija sitwazzjoni li ħafna nies jaffaċċjaw, jiġifieri, u ma teskludi 'l ħadd, jiġifieri la persuna fuq il-livell tal-Honourable Karm u lanqas lill-individwu, jiġifieri dak li jkun, għandha sservi ta' eye opener tajjeb ta' realtà politika li sfortunatament minflok isservi ta' diskussjoni fuq livell politiku tajjeb u niddeċiedu li ma naqblux fl-argumenti imma fl-istess ħin naħdmu flimkien, għandek realtà fejn hemm min ma jaċċettax oppożizzjoni politika serja li fil-każ ta' Karm, jiġifieri żgur li ma kienx żgur in-nuqqas ta' serjetà u onestà min-naħa tiegħu. Grazzi. Grazzi lilek, ħa nieħdu iktar semmiegħa. Hello? Hello? min-naħa tal-Oppożizzjoni mhuwiex aċċettabbli. Fuq hekk ġew jgħaddu mozzjoni. Tajjeb, mela jien ħa ngħid ħa ngħid din. Mela jien biex ħadt l-impjieg tiegħi jien, din ngħid jien fi ftit u, lili il-maniġer qalli qalli jekk qalli mur ġib iċ-ċertifikat tal-pulizija. Jien mort dak iż-żmien id-depot kien Fleur de Lys. Jien mort ġibt iċ-ċertifikat tiegħi tal-pulizija u qalli bajda silġ, jiġifieri safja. Tajjeb, imma noħodha quddiem il-manager u għedtlu ara, għedtlu tajjini insomma, għalli kieku kellek, għalli kieku kellek iċ-ċertifikat tal-pulizija, jiġifieri kondotta, tajjeb, imċappsa ma kontx naċċettak lili. Allura fil-Parlament hemm nies, sa nkun ċivili kemm jista' jkun, ta' u rajt, fil-Parlament hemm nies, inqabdu ma rridx ngħid kontrabandu jew mhix kontrabandu ma nafx biex, meta tilfu l-borsa u daħlu l-għadira. Allura dawn aċċettabbli fl-Unjoni, aċċettabbli Fil-Parlament dawn in-nies? Hawnhekk fuq din għandha tgħadda mozzjoni allura, għidu l-Kap tal-Oppożizzjoni, dawn suppost ikunu eżemplari, eżemplari mhux jagħmlu dal-buffunati u ngħidlek Karl, prosit, aħna dejjem warajk, grazzi tax-xogħol siwi li għamilt u li qed tagħmel. Grazzi. Grazzi. Grazzi lilek tat-telefonata. Hello? Hello? Hello. Nista' tkellem. Ministru, Karm, skużani, il-kommenti tiegħek fuq dak li għalulna. Eh, jina, jina fost diversi eh, kommenti li saru li huma kollha eh, validi u jina żgur li nożżom fil-ċertifikati li dawn is-sinjuri qed jagħmlu. Però punt li li laqatni u xtaqt ngħid żewġ affarijiet hija li vera jiena fil-kitba tiegħi nipprova nweġġa' l-ħadd. Nipprova nweġġa' l-ħadd mhux għax mhix kapaċi, mhux għax Għandi xi nuqqas ta' stonku? Mhux kulħadd faċli biex tweġġa' 'l ħaddieħor. L-iktar ħaġa faċli bid-dinja hi li inti tuża lsienek b'mod illi m'għandikx tużah, però jiena nemmen dejjem. Qiegħda fl-istint umani jekk wieħed ma jqgħodx attent. Illi jiena jekk jiena rrid inwassal messaġġ, jekk jiena rrid nipperswadi 'l ħaddieħor li dak li qed ngħid jien huwa tajjeb, l-ewwel ħaġa m'għandix bżonn inkun vili u lanqas għandi bżonn inweġġa' 'l ħaddieħor. għax ir-raġuni m'għandhiex bżonn forza. It-tieni, ħaddieħor mhux se jismagħni, għax ħaddieħor se jgħid, 'Uda, da rasu minn ma Uda, da rasu hija diġà miġbura, qiegħed f'kantuniera, u da tgħid x'tgħid miegħu, da ma tistax tirraġuna. Jiena nħoss li jien għandi nibqa' forza tar-raġuni, forza tas-sewwa, u forza illi nwassal l-affarijiet Lil widnejn in-nies il-politika illum mhijiex il-politika ta' mitej sena ilu, mhijiex il-politika fejn il-forza tagħmel il-politika, might is right. Hawn qegħdin f'sitwazzjoni fejn għandna d-demokrazija f'pajjiżna, għandna d-drittijiet fundamentali tal-bniedem, għandna l-libertà tal-espressjoni, għandna f'idejna l-għodda illi permezz tagħha nistgħu nikkonvinċu lill-oħrajn Nistgħu nipperswadu lill-oħrajn, dan jista' jsir b'għażla, b'għażla determinata. L-għażla determinata tiegħi hija biex jiena nkun vuċi għas-sewwa hemm barra, inkella l-poplu ma jismagħnix. Wara ma jmur xi ħadd jaħseb f'dal-pajjiż li hawn xi maġġoranza kostanti ta' nies tal-partit tagħna jew hawn xi maġġoranza kostanti ta' nies tal-partit l-ieħor. Illum il-poplu qiegħed jaqta' iktar il-ħbula tiegħu mill-madmad antik tal-politika u jrid jifhem. Allura kif nistgħu aħna nkunu rilevanti bil-politika t-tajba, bil-politika li ġġib fiduċja tal-poplu? Jiena rrid in-nies jivvutawlna għax għandhom fiduċja fina mhux għax jgħidu, he, m'hemm x'tagħmel. In-nies iridu jivvutaw lill-Partit Nazzjonalista u hekk għamlu sal-ġurnata tal-lum għax jagħrfu li l-Partit Nazzjonalista huwa l-partit li għandu l-ideat, għandu l-valuri u għandu viżjoni għal quddiem u fl-istess ħin mhuwiex lest illi jaqa' għal ħmerijiet li ħaddieħor huwa lest li jaqa' għalihom. Ovvjament, jiena m'iniex ix-xempju tal-perfezzjoni, qatt m'għedt li jiena xempju tal-perfezzjoni, però dejjem lest illi nisma' x'għandu xi jgħid ħaddieħor biex nipprova nipperswadi lili nnifsi u jekk kemm-il darba jkun hemm bażi għaliha dejjem biddilt l-opinjoni tiegħi, però rrid ikolli 'l xi ħadd li jkun kapaċi jargumenta ma' dak li qiegħed ngħid u jrid jieħu l-paċenzja illi waqt li hu qed jgħid xi ħaġa jiena nista' nikkontrobatti b'ideat kompletament differenti. U dan li kien nieqes fil-Parlament, fil-Parlament f'dawn is-27 siegħa, kien nieqes totalment, kien hemm monologu totali, qed nersqu fil-Parlament, Nafu li lilek ma għandniex nivvutaw kontra tiegħek, però ħa nivvutaw kontra tiegħek xorta waħda biex tgħaddi tagħna. U hekk ġara. Ħa nieħdu ħa nieħdu l-aħħar grupp ta' semmiegħa f'dan il-programm u mbagħad niġu biex nieħdu anke l-aħħar kummenti. Hello. Insellem lilek Antoine u lill-Onorevoli Carm Epifanio. Ka Antoine. Nsellmulek Epifanio. L-ewwel nett il-Carm ma jistax ikun tisma' anke sempliċement dan l-aħħar diskors li għamel. u ma tarax kemm hu kbir Karmenu Karmistu Bonnici għaliex ir-realtà qiegħda fil-Partit Nazzjonalista mhux għax huwa l-Partit Nazzjonalista imma għax hekk ġejna mgħallmin li sewwa jirbaħ f'gur minn mill-tmeninijiet meta qlajna s-swat meta qlajna l-gas tad-dmugħ. Jiena Karm ħaġa waħda biss ngħidlek bħal mittlek fuq il-Facebook. Inti se tkun bħal Raymond Caruana, bħal Pietro Paul Busuttil, illi l-Partit Nazzjonalista ħa jirbaħ l-elezzjoni li ġejja bis-sagrifiċċju tiegħek. Nirringrazzjak għalli qed tagħmel għal Malta kollha, kar. Grazzi. Grazzi ħafna lilek tat-telefonata tiegħek. Ħa nitkellmu ma' aktar semmiegħa. Hello. Hello, insellmilkom. Nota qasira. Fil-ħajja ta' amministrazzjoni ta' pajjiż, Jeżisti ovvjament l-amministrattiv li hu l-Ministru u jeżistu anke ovvjament iċ-ċivil li jkun qiegħed jissapportja dak ix-xogħol ta' dak il-Ministru jew tal-Ministri kollha. Jiena nixtieq, u din għadha ma ħarġitx, bħalissa ġejjin qrib elezzjoni ġenerali, fl-aħħar sena nibdu nisimgħu ħafna wegħdiet, 'l hemm, 'l hawn, min jgħid hekk, min jgħid hekk, min jgħid li ħa jtella' x-xemx anke fis-siegħa ta' filgħodu. Jiena nixtieq dikjarazzjoni m'għand il-Partit Laburista, jekk hu b'saħħtu biżżejjed, biex Ministru tal-Gvern, waqqgħu bil-vot tiegħu fil-Parlament, irid jagħmel dikjarazzjoni illum u jekk kien huma vera dak li r-raġuni għalfejn waqqgħu lill-Onorevoli Carr minn Ministru sa dakinhar min kien il-Ministru, tajjeb, jitolbux jirriżenja huma wkoll bħala Partit Laburista lil dawk il-kapijiet tad-dipartimenti fl-istess Ministeru. Nixtieqha din toħroġ għax bħal ma r-responsabbiltà politika finalment taqa' the buck stops at the Minister. Tajjeb, irrid nara kemm ikunu kuraġġużi dawn in-nies. Jitolbu r-riżenja lil dawn l-individwi bħali u bħalek li x-xogħol tal-Ministru jiddependi minnhom. Huma jiddependu mill-policy tal-Ministru, ġifieri jekk Kap ta' Dipartiment ta pariri lill-Ministru u l-Ministru ħadem kif ħadem, fl-opinjoni tiegħi ħadem tajjeb, la refaħħa l-Ministru responsabbiltà, l-Oppożizzjoni nitlobha titlob anke r-riżenja ta' dawn in-nies, sinjal li anke dawn in-nies ħadmu ħażin u qed ngħidha hekk apposta għaliex finalment, Fi żmien sena oħra, jew inqas jew ma nafx kemm eżatt, se niġu mitluba nivvutaw. U l-familji ta' daw id-diretturi, kapijiet ta' dipartimenti so on and so forth, li kienu jaqgħu taħt dan il-Ministeru ta' li kien imexxi Carmestus Bonnici, hemm bżonn ikunu jafu xi tfisser let the buck stops at the minister. Bħalhom ngħid ukoll u nieqaf hawnhekk, issib ħafna programmi fuq ir-radju u fuq it-television u jgħidu għax it-toroq mibnijin ħżiena. Nixtieq kull sena, kull elezzjoni nisfida jiena, Il-persuna fl-oppożizzjoni li tkun għadha tibda d-dikjarazzjonijiet, iddikjara llum, jekk inti m'intix kuntent biex inġib eżempju bil-mod kif qegħdin jinbnew it-toroq, jekk inti raġel, għid illum lil dak id-direttur jew dak il-perit li qed jibni t-toroq, għan-nom tal-Gvern, ħa tkeċċih għax mhux kompetenti. Naħseb il-messaġġ tiegħi huwa ċar biżżejjed. All right, fthemna ħabib. Grazzi ħafna lilek tat-telefonata tiegħek, nieħu l-opportunità niskuża ftit ruħi wkoll tal-vuċi illi għandi ċirkustanzi ma jkollniex kontroll fuq, mhux hekk ħanieħdu telefonata. Hello. Hello, Dr. Karm, sapod l-aħħar l-aħħar eh, telefonata. Wieħed minn tal-aħħar għidilna ħabib. Ġebbidlek biex nirringrazzjak. Grazzi. Għax-xogħol li għamilt u l-integrità tiegħek nafa biżejjed. Mibsut mill-imsida. Ah, grazzi, sur mibsut. Ringrazzjaw. Inna ma niltaqgħu suq. Grazzi lilek ukoll tat-telefonata tiegħek, ma jistax jonqos li jkun hemm ukoll din ir-reazzjoni. Waħda naħseb l-ewwel eh, okkażjoni li ssemmi jekk kellhom iċ-ċans li jagħmlu kuntatt dirett miegħek propju oneru allura. Iva. Nirringrazzjaw kanka iva. tad-disponibilità tiegħek aktar semmija. Hello. Hello. Hello jidinna. Eh, eh, Selmilkom. Selmu lilek. Għanna Reblikan. Iva. Jiena Karmenu bħalik. Mm. Għanili, minna kieku għamil bħal xi ħadd inti tajjel xi tliet sinniet. Daqqa ta' pon, X'kien jagħmlulek kieku, eh? Eh? Minn xi xaddejn, eh? Min jaf? Ekku. Eh? Ekku. Għandhom ħalluna. Ciao, nirringrazzjak. Grazzi li l-ek ta' telefonata tijak, iktar semmija, eh, ħaniħdu iktar semmija, il-le, tekniku għalli ikkonkludi għalix ħajibda għaddi. Mela, l-ewwel ħaġa Antwan, rrit eh, naddi messaġġ ta' kuraġġ lin-nies kollha li fil-pajjiż għandhom sens ta' skandlu kbir. Jiġifieri l-poplu nifhem li għandu sens ta' skandlu b'dak li ġara fil-Parlament. Jiena rrid nagħmel kuraġġ lin-nies u ngħidilhom isma', il-politika t-tajba ssir billi wieħed jiġġieled għaliha. Aħna jekk irridu l-politika t-tajba din mhux se taqa' f'ħalqna, irridu niġġieldu għaliha. Jiena niġġieled għaliha kuljum. F'dawn is-snin kollha li jiena ili fil-Parlament, Iġġilidt għaliha kuljum u nibqa' niġġieled għaliha sakemm il-poplu jagħtini l-mandat biex jiena nkun nista' nirrappreżentah fil-Parlament. It-tieni punt li jiena xtaqt nagħmel, Antoine, huwa nirringrazzja d-diversi nies illi nsibhom jagħtuni sostenn fuq il-Facebook. Il-fenomenu tal-Facebook huwa verament mod dirett ta' kif wieħed jista' jikkomunika man-nies. Jiena kemm jista' jkun nipprova mil-limitazzjonijiet tiegħi, għax forsi m'iniex daqshekk tajjeb bħalma huma oħrajn, biex inżomm kuntatt man-nies permezz tal-Facebook. Min jrid jibgħatli messaġġ, min jrid jiktibli, min jrid b'xi mod jew ieħor jikkomunika miegħi, il-Facebook nieħu ħsiebu jiena u l-Facebook inwieġeb għalih jiena. Rigward iċ-ċivil. Irrid ngħid illi jiena fil-ministeru tiegħi sibt ħafna kompetenza minn nies taċ-ċivil. Huma wkoll mhumiex perfetti, huma wkoll għandhom taħthom dipartimenti b'ħafna diffikultajiet u b'ħafna għatruf u faċli ħafna taqbad ma' ħaddieħor kif ngħidu tista' tfittex ix-xagħra fl-għaġina u ssibha x-xagħra fl-għaġina f'ta' kulħadd M'hawn ebda persuna fid-dinja li m'għandux ix-xagħra fl-għaġina li inti tista' taqbadlu. Però jiena fil-esperjenza tiegħi sibt kooperazzjoni kbira min-naħa taċ-ċivil. U rrid ngħid li hija esperjenza pożittiva, kelli diversi nies li permezz tagħhom ittrasformajna dipartimenti, li bnejna dipartimenti mill-ġdid, li għamilna sistemi amministrattivi kompletament differenti, li daħħalna prattiċi ġodda li jnaqqsu mill-burokrazija l-ħażina, li jnaqqsu mid-dewmien li n-nies jgħaddu minnu, li jnaqqsu mill-ispejjeż li n-nies jgħaddu minnhom. U sibt dil-kollaborazzjoni għax jiena nemmen illi kull persuna trid tfittex it-tajjeb tagħha u kull persuna trid tagħmel ħiltek inti bħala Ministru biex toħroġ it-tajjeb tagħha. U allura filwaqt li nirringrazzja lil dawn in-nies kollha, tat-telefonati li ġentilment għamluli, jiena nibqa' għad-dispożizzjoni tagħhom, ovvjament issa bħala Membru Parlamentari, però nibqa' impenjat biex nagħmel il-ġid f'dal-pajjiż, f'dak li intom tippermettuli li nagħmel u billi l-iktar importanti inxerrdu l-aħbar tal-politika tajba. Nittama li ħadd ma jaqta' qalbu minn din is-sitwazzjoni, anzi kulħadd jiftaħ għajnejh fil-bżonn tal-politika tajba, tal-bżonn ta' nies li jafu sewwa sew x'inhi l-politika, il-formazzjoni politika tagħhom, l-ideat politiċi u ma nistħux ngħidu li aħna demokratiċi Nsara, ma fiha xejn tal-mistħija, anzi hija l-iktar ħaġa tajba li nistgħu ngħidu u hemm bżonn tasal f'ras kulħadd siegħa f'dal-partit u anki barra minn dal-partit, għax id-Demokrazija Kristjana hija l-iktar żvilupp avvanzat fl-ideoloġija politika li tista' titwettaq li tħares id-dinjità tal-bniedem, li tagħmel il-ġid lill-bniedem u tagħmel il-ġid lis-soċjetà. U għalhekk nibqa' impenjat jiena fil-politika sakemm Dal-poplu itini l-fiduċja. Meta dal-poplu jgħid li spiċċat iż-żmien tiegħek jiena noħroġ bid-dinjità tiegħi. Grazzi. Onorevoli Karm Fsu Bonnici, grazzi ħafna lilek li kont magħna nieħu l-okkażjoni wkoll biex ningrazzjak ħafna tal-ħidma li inti għamilt eh, u grazzi tax xogħol li diġà u qiegħed tkompli tagħmel. Lilkom semmija li kontu magħna ningrazzjakom ħafna nagħmel appuntament tiegħi għal magħkom jew newsdesk jagħmel appuntament tiegħi għal magħkom Għada fil-ħamsa għaliex b'din il-vuċi ma naħlifx li ser inkun nista' inżomm l-appuntament tiegħi. Jekk imma min irid inkun magħkom jekk le news desk xorta waħda jkun magħkom il-preżentatur ieħor. Kumplament tal-jum it-tejb replay kompli issa fuq net television. Fuq idea 101. Grazie.